Alice Ann Spadisgood Scott, ancau conata kiel Lady John Scott, estis scota poetino, cantverkisto cae componistino. Malmulto estas conata pri vivo, nur la informoi inclusivitae en la biografia schizo, scrivita de sia prane vino Margaret Warrender por la dono de 1911 de canto cae poemoi. Alice Ann estis fervora biciclanto cae promenanto. Si amis camparan vivon, cae malchatis la ciu yara in voyajoin de la familio a Londono. Si ricevis zorgeman educadon en la Franza, la Itala, literaturo cae desenajo, cae ancau estis trainita en cantado cae harpo. Ciel infano, si ofte el pensis melodioin cae cantoin, cium in si cantis dum horoi. Si heredis la intereson de sia patro en botanico, geologio cae archeologio. La usia prane vino, Alice Spadisgood estis extreme alloga, cum bucla malhela hararo cae profundai bluai oculoi. Si getsigis cum Lord John Scott. De tiam, si estis conata cia Lady John Scott. Post dudec quariaroi da getsigio, Sia edzo mortis, tiam, sur la volo de sia patro, si reprenis sian familii nomon, ca esti conata kia Lady John Scott Spadisgood. Si estis la de serio de Scottai cantoi, caracterizitai de vera poesia sento. Sia deviso estis tenu vin en la pacintezzo, quio substrecas sian rolon kiel granda defendanto de la tradizioi de Scotlando, inclusive de gia historio, lingvo cae culturo. Si scribis poemoin cae musicoin de multae popularae decnau iarcentae scotae cantoi tiui titoloi includas Douglas Tender and True, There is Deer, The Coming of the Spring, Etric, Think on Me, cae la popularan ene lori quiu estis publicigita gita in 1830 hoc. Quancan al alla poemoi cae canto idealis an Scott, estas conata i kiel scota musico ca literaturo sia reputatio presca riposas tute en un unura balado eni lori qui un civerchi sur poemo de la dex sepayarcenta poeto william douglas sia pranevino citas letteron a lord napier en quiu Lady Sean Scott racontas kiel si vercis tiun cicanzonon. Antau longe, mi faris baladan melodion por poemo nomita Kempi Kei. Iam poste, mi trovis la collecton de scotai canzonoi farita de Alan Cunningham. Mi enamigis alla poemo Annie Lori cae pensis che gi accordos bone con la melodio pri chi mi parolas. Si daure racontas, tamen, al mi ne tre shatis quelca in vortoin de la poemo de Douglas. Do, mi io mette shangis la unuan verson. Multe pli, mi shangis la duan verson, pene, char mi opiniis gin maltauga. Cae mi vercis tutan novan trian verson, nur por mia amusigio. En la 1850 iaroi, Lady John Scott publicigis en ilori, cum quelcae aliai cantoi sciai, quies profito estis por vid vinoi cae orfui de soldatoi mortigitai en la Crimea milito. La canto igis tre populara, cae estis associita a la cantistino Jenny Lind. En 1898, Sir Francis Napier finis sian esploron pri signifai escotai virinoi mensiante Alice Ann Scott cae sian fratinon Margaret Campbell, declarante che la du virinoi cunigis la capabloin de poesia cae musica componado cun la natur dono de cantado. Tri donatsoi neniam antague collectitae en la persona de iui el iliei antau uloi.